millennial's Aww. Aww. Aww. Yes. For DJ Rockies, was driving nang makaramdam ako ng gutom. Kaya nag-decide ako na mag-stop by sa Nire 7-Eleven na nakita ko. Pauwi na ako noon. And then fortunately, nakita ko yung tropa ko noong high school na si Allen. Grabe, sobrang laki ng pinagbago niya. Dati nga, binubuli ko lang yun eh. Pero ngayon, kutis-artista na ang kumag. Onting kumustahan about sa karir namin. Siya nga pala, isa na akong licensed engineer at siya naman, nagtatrabaho sa isang advertising company. Hanggang sa, sa kalagitnaan ng aming pagkukwentuhan, tinanong niya ako kung sasama daw ba ako. Wala akong idea kung saan pero sabi niya, may alumni homecoming daw next week. Lahat ng mga kabatch ko nung high school, eh pupunta doon. Sabi ko, medyo busy kasi ako sa work pero susubukan ko. At sakto naman noon, biglang may tumawag sa akin at kailangan ko daw bumalik sa office for approval sa isang project. I gave him my number para i-text niya na lang ako sa mga details. At kung sakali, bonding na din namin. Kasama pa ng iba naming mga tropa. Umalis na ako agad at dumiretso sa office. Pagka uwi ko ng araw na yun, na-receive ko yung text ni Allen. Sa Villa Cristina daw gaganapin. Sa may antipolo, which is um, way too far sa panggagalingan ko. But since it will be on a Sunday, I texted him back at nag-confirm ako kasi rest day ko naman yun. So, to cut the story short, pumunta na nga ako sa alumni homecoming namin. Past 6pm siguro yun. 4pm ang call time. Pagkadating na pagkadating ko doon, nakita ko agad yung mga tropa ko. At bigla silang naghiyawan at binatukan ako. Pogi ko na kasi daw tapos, umupo na ako sa table nila. Inalok nila akong kumain. Kasi, may walwalan daw mamaya. And then, around 9pm, pinatugtog nila yung isang kanta na hindi ko malilimutan. Kahit hindi mo alam. It's by December Avenue. And the only person na tumatatak sa isip ko kapag naririnig ko yung kantang yun, eh Sam. Sam. Sam was my ex. And it's been six years since we broke up. Yun nga lang, wala kaming matinong closure. Kasi sobrang gulo na ng relasyon namin. Nagkalayo din naman kami after nung graduation and it was very painful. Pero eventually, naging okay din ako. Focus sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos ng college. And now, trabaho naman. Marami din naman akong nakilala. But I never forget how different she is. Pagkatapos sa pagkatapos ng song, I saw a girl standing next to the table na katabi namin. Tumibok yung puso ko na sobrang bilis. Alam ko, kahit na nakatalikod siya, siya yun. She was wearing a blue loose shirt, white pants, and elegant black heels. Ramdam na ramdam ko, siya yun. Pupuntahan ko sana siya to catch uh, things up, kaso biglang dumating si Allen nagpatulong bitbitin yung mga drinks na binili niya. And then, nung nagawa ko na yun, pagbalik ko sa table, nandoon pa nakaupo si Sam. Napahinto ako at parang nag-flashback lahat. Lahat ng saya, lahat, ng pinagsamahan namin. Alam mo, yung kahit may pagsubok, pilit na kumakapit ka pa din sa isa't isa. Kaso, Ganun pala talaga, no? Kahit gaano pa kasaya, kahit gaano nyo pa gustong lumaban, darating. Darating at darating pa rin kayo sa punto na mapapagod kayo at hindi na magiging sapat na mahal nyo lang ang isa't isa para magstay pa. Nagulat na lang ako nang bigla akong tapikin ni Allen. Sabay sabing, Oy, baka matunaw naman si Sam. Lapitan mo na kasi. Napangisi na lang ako at naglakas loob na akong lapitan siya. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang nasabi ko na lang sa sobrang hiya, Kumusta ka na? Nakita ko din na nagulat siya. Pero nabawi niya kaagad nung tumayo siya and ask kung ano daw uli yung sinabi ko. I think hindi kasi kami magkarinigan ng maayos. Kasi nagpapatugtog sila ng party song na sobrang lakas. Kaya naman, tinanong ko kung pwede ba kami mag-usap kahit sa balcony lang. And I can say, mas lalo siyang gumanda. Ang ganda na ng tindig niya. Kuminis lalo. At mukhang sobrang saya na niya. We started our conversation with a glass of champagne. Inulit ko yung sinabi ko kanina na, Kumusta ka na? Sinabi niya sa akin na okay na daw siya ngayon. May sarili na daw siyang coffee shop, tsaka currently, nagpapatayo siya ng sarili niyang bahay sa Makati. Alam mo, the way she speaks, I can really tell Ha? Nagbago na nga siguro siya. Marami pa kami na pag-usapan. At medyo napaparami na rin yung inom namin. Hanggang sa bigla niyang na-open up yung tungkol sa aming dalawa. She looked at me, teary-eyed, na para bang nagtatanong o hindi ko alam, parang may hinanakit. Our conversation got even more serious. Sinabi niya sa akin kung gaano siya kalungkot. Not only her eyes was crying in pain, but her heart that was tearing apart. Pati na rin yung akin. At nang tinanong niya ako, bakit ko raw siya nagawang iwan? Bakit daw ako nagpakita uli? Bakit daw siya sinukuan eh kung pwede naman kaming lumaban ng magkasama? Wala akong nasabi. Para akong sinasaksak sa bawat tanong niya at bawat luhang pumapatak sa mga mata niya. After six years, hindi ko inakalang siya pa din pala yung gusto kong makasama. Narealize ko kung gaano ko siya kamahal. Naakala ko nawala na, pero natabunan lang pala. At ngayon, alam ko na kung gaano pala kalalim. Masyado akong nadala sa sitwasyon. I can't do anything but to kiss her. Hinalikan ko siya. I grabbed her arm at doon na rin tumulo ang luha ko. Naramdaman ko yung pagmamahal at pagkasabik ko at the same time. She kissed me back. As if like she would never want to let me go. Kinabukasan, nagising ako. And I thought, panaginip lang ang lahat. Pero nakita ko ang isang napakagandang babae sa tabi ko. Nakayakap sa akin. At parang lahat ng kulang sa buhay ko ay bigla na lang napunan. That night is something that I would never forget. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa kwartong ito. We made love in spite of all the pain. Hinawi ko yung buhok niya tapos hinalikan ko yung noo niya. At ang sabi ko sa sarili ko, simula sa araw na to, babawiin ko yung mga panahong nawala sa amin ni Sam. At hinding hindi ko na siya pakakawalan. And then after two years of being together again, nakatayo ako sa harapan ng maraming tao at pinagmamasdan siyang maglakad papalapit sa akin. Nagsimula ang tugtog. Kinakabahan ako. Habang tinitingnan ko siya, naiisip ko na yung mga magagandang plano ko para sa amin. She's really beautiful. Very elegant. In that beautiful dress. Kinakabahan man ako, pero higit ba doon yung saya na nararamdaman ko ngayon na sa wakas, sa mata ng Diyos at sa mga taong naandirito ngayon. Papakasalan ko na yung babaeng matagal ko ng gustong makasama. I, Samantha de Guzman, take thee to be my husband and promise to look into your eyes just like I do now with love and soulful amazement Promise to be there to catch you if you should stumble. Carry you over and fall in love you, with you every day. I know I will not always be what you want me to be. I might forget to listen or forget to share. I might not always agree. I might be stubborn and be wrongheaded that I will always love you. I will always strive to be the woman you believe I can be. I, Kevin Castillo, promise to be your faithful husband. Promise to love you when the sun shines, when the rain falls, in sickness and in health. When you look at this ring, think of me. And remember, that I love you always. We made our vows. And tightly holding hands. Ito na ata yung pinakamasayang araw ng buhay ko. Simula nung araw na yon, hindi naging mahirap sa amin na bumukod at magsimulang bumuo ng sarili namin pamilya. Sobrang saya namin. Halos every week we go out on a date. Like, it is always the first time. Lagi kami nagbibigay ng surprise gift sa isa't isa tuwing anniversary namin. Oo, kahit walang okasyon. Hindi ako gumigising na walang almusal na masarap. At hindi ako umuwi galing trabaho nang walang kiss at yakap na sasalubong sa akin. I am so happy and contented. I could have not wished for more except for one thing na matagal naming hinihiling. It's been four years since we got married. Pero hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. We are financially stable at sobrang handa na kami. Minsan nga napapaisip ako, siguro, wag naman sana. Pero nung nagpa-check up naman kami pareha, sabi ng doctor, we are capable naman. Medyo hirap nga lang makabuo kasi mababa ang matres ni Sam. Pero hindi kami nawalan ng pag-asa. Minsan, nakakalima nga kami sa isang araw kasi sobrang desperado na kami. Pumunta na rin kami sa simbahan Nagdasal na sa mga santo. Ultimo pagsayaw sa ubando, hindi namin pinalampas. One time, umuwi ako galing work. And it is the very first time na wala akong nadat nadatnang hapunan. Wala ring sumalubong na halik sa akin. Hinanap ko si Sam sa buong bahay pero walang sumasagot. Inikot ko ang bawat sulok hanggang sa nakita ko siya sa banyo nakasubsob sa inidoro. Sobrang nag-alala ako. Putlang-putla siya nung inangat ko siya. Tsaka pawis na pawis. Kinakausap ko siya pero bigla na lang siyang nawalan ng malay. Dinala ko agad siya sa pinakamalapit na klinik sa amin. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Kasi masigla naman siya bago ako umalis. Maya-maya, Lumabas na yung doktor na nag-check sa kanya. Tinanong kung kaano-ano ako ng pasyente. Kinabahan na ako. Nanginginig yung kamay ko kasi baka may nangyari na hindi maganda kay Sam. O kaya may sakit siya. Pero nakita kong ngumiti yung doktor. Tinapik niya ako. At halos magtatalon ako sa tuwa ng sinabi niya na congratulations sir. Your wife is six weeks pregnant. <laughs> Napakabig sa dibdib ako doon. Pinaghampas ko yung upuan para akong bata. Nagsisigaw ako sa hall, tatay na ako sa wakas. Akala ko nga sa pelikula lang nangyayari yun eh. Napatingin na lang sa akin yung mga tao sa lobby. Tapos pumunta ako, tumakbo ako papunta kay Sam. Pagpasok na pagpasok ko, nakita ko siyang umiiyak habang nakangiti. At doon naiyak na din ako, kaya naman niyakap ko siya ng sobrang higpit. Sabi niya, Love, maraming salamat ha. Kasi hindi ka nawalan ng pag-asa kahit na hirap-hirap hirap na hirap tayong makabuo. Ito na yung matagal natin pinagdarasal. Sa wakas, pamilya na talaga tayo. Hinalikan ko siya ng mariin sa labi. At sa sobrang excited ko, Tinanong ko agad siya kung anong gusto niyang kainin. Naglilihi ba siya, mangga, ano, santol? Pero tinawanan niya lang ako. At hiniling niya na doon na lang muna daw ako sa tabi niya. Nakayakap siya sa akin noon nang biglang sumeryoso yung mukha niya. Sabi niya, nag-aalala daw siya kasi nga mababa yung matres niya na baka magkaroon ng komplikasyon o maging sobrang maselan yung pagbubuntis niya. Sabi ko sa kanya, huwag siyang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Kasi baka makasama yun sa baby namin. Pero sa pinakamalumanay niyang boses, hiniling niya sa akin na kung sakali daw na mangyayari yun, lagi ko daw iisipin kung ano yung mas makakabuti sa baby namin. Ginitian ko siya. Tapos sinawagan ko yung parents namin para ibalita ang pinakamagandang balita sa araw na to. Halos wala pang 30 minutes. Nandito na agad yung parents niya. At napakaraming prutas yung dala nila. Napuno yung buong kwarto ng saya, pagkasabik. Dahil sa wakas, mabibigyan na namin ng apo ang mga magulang namin. Lumipas ang mga buwan and constantly, nagpapacheck up siya sa OB niya. Hanggang sa nalaman namin na baby boy pala yung panganay ko, mas lalo akong na-excite. At sa sobrang excited namin, namili na kami ng mga kakailanganin niya. Dede, diaper, sampung pair ng damit, kalombo para sa baby boy namin, crib, Hinanda na rin namin yung kwarto niya. Ilang mga laruan na nakasabit. And then, pininturahan ng color blue yung kwarto. Hindi na kami makapagantay na lumabas yung baby boy namin. Araw-araw kong kinakausap yun siya ng misis ko. Baby, dalian mo lumaki. Labas ka na dyan. Gusto ka ng mayakap ni daddy. Habang si Sam, nakangiti lang sa amin at hinahaplos ang buhok ko. At lalo pa akong ginanahan sa trabaho. Dumami yung clients ko. At kadalasan, ang tataas ng tip na binibigay nila sa akin. Pinag-leave ko muna si Sam sa trabaho para maalagaan yung mabuti yung sarili niya at yung baby namin habang wala ako. Huling punta namin sa doktor nung sinabi nilang magiging masela ng pagbubuntis niya. Medyo mahina daw kasi yung kapit ng bata. Kaya naman, lahat ng posibleng vitamins na makakatulong sa pagpapabuti ng health ng mag-ina ko. Binili ko. Hanggang sa we got by. Kabuanan niya na magkahalong kaba, pagkasabik yung nararamdaman ko. Hindi ko maiwasang mag-alala kasi any moment from now, pwede na siyang manganak. Nakakatakot lang kasi baka wala ako sa tabi niya at mapaano siya. Pagka-uwi ko galing work, halik at yakap niya uli ang sumalubong sa akin. Nakakatanggal ng pagod. Kaso nga lang hindi na raw siya makapaghanda ng hapunan. Natawa ako kasi para bang, parang siyang bata habang nagsusorry. So, I assured her na naiintindihan ko at nagpresenta na akong magluto ng dinner namin. Pinagluto ko siya ng paborito niyang sinigang na hipon Niluluto ko pa nga lang, lumalapit na siya sa akin. Yumaka, patikim daw. Tinanong ko kung ano yung gusto niyang tikman. Ako o yung ulam? <laughs> Hinampas niya lang ako, tapos niyaya ko na siyang kumain. Patapos na kami nung napakapit siya bigla sa tiyan niya. Nagulat ako tapos kinabahan na ako. At uh, Nasabi na lang niya na, Love, manganganak na hata ko. Kinuha ko agad yung susi ng kotse, binuhat ko siya papunta doon. Nanginginig ako habang ini-start yung sasakyan. Nahulog nga yung so- susi sa sobrang taranta ko eh. Pero sa wakas nag-start naman. Dinala ko siya sa ospital. Nilapitan namin agad yung mga nurse na nandoon. Tinawagan ko agad sila mama para puntahan kami. And then 20 minutes pa lang nung lumabas si Doc at kinausap ako. At gumuho yung mundo ko. At halos mapaluhod ako sa kinatatayuan ko dahil sa mga sinabi ng doktor. Nanginginig ako at naiiyak na sa sobrang pagtataka. Placental abruption daw ang nangyari. Naalis na daw ang placenta ng baby ko, kaya kailangan na daw siyang mailabas agad bago pa siya maabusan ng oxygen or worse kumalat ang toxic sa loob ng siya ni Sam. At pwede daw yung maging dahilan ng pagkawala nila pareho. Hindi na ako makapag-isip ng maayos kasi habang tumatagal, mas maraming dugo na ang nawawala sa asawa ko. Ang bigat-bigat ng nararamdaman ko. Pinagmamadali nila akong mamili kung sino daw yung ililigtas kasi kung mas tatagal pa daw, baka pareha silang mamatay. Nakatitig ako sa misis ko habang umiiyak. At nakikita ko siya, walang malay at putlang-putla. <laughs> Naalala ko yung hiling niya nung nagbubuntis pa lang siya na kung sakali daw na umabot kami sa ganitong sitwasyon, lagi kong iisipin yung kapakanan ng baby namin. Hindi ko maintindihan kung bakit sa amin na panangyari to. Unting-unting nadudurog yung isip ko. Sino bang dapat kong iligtas? Kailangan ko ba talagang mamili? First baby namin yun eh. Asawa ko yun. Para bang tinatanong sa akin kung sino yung papatayin ko. <laughs> Sino yung papatayin ko sa kanilang dalawa? Yung, yung asawa ko, yung anak ko. Sobrang hirap. At sa buong buhay ko, ito na yata yung pinakamahirap na desisyong gagawin ko. Hindi ko kayang makitang lumaki ang anak ko na walang ina. Hindi ko rin naman kayang gumising sa umaga na wala sa tabi ko si Sam. Kaya kahit sobrang hirap, ang sinabi ko na lang, Iligtas nila ang asawa ko. Naghintay ako ng walong oras bago sabihin ng doktor na okay na si Sam at kailangan niya na lang magpahinga. Pero hindi talaga maiwasang tumulo ng luha ko. Nung sinabi ng doktor na they did everything to save our baby boy. Pero hindi na talaga kinaya nung bata. Pinunasan ko yung luha ko. Pumunta kay Sam Kinumusta akong kumusta siya, lagay niya. Ngumiti siya. Umiti siya sa akin. At excited na excited siya na makita yung baby namin. Kahit halata mo sa kanya na pagod na pagod siya. Tinanong niya ako, Love, nasa na yung baby natin? Dali, gustong gusto ko siyang mayakap. Pwede na ba siyang kunin na sa nurse kahit saglit? Gusto ko nang makita yung anak ko, yung anak natin. Sobrang saya niya habang sinasabi yan. Napayuko na lang ako at pinipilit kong pigilin yung luha sa mga mata ko. Nanahimik ako. Hanggang sa sinabi niya, tinanong niya ako, bakit di ka makasagot? May problema ba? Okay ka lang ba? Nasaan na si baby? At doon na hindi ko na kinaya. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. At doon na ako humagulgol. At sinabing, wala na yung baby. Wala siyang imik. Natulala lang siya. Hanggang sa... Nagtanong na siya anong nangyari, anong ginawa mo sa baby ko. Dalhin mo na siya dito, ano pa? Hindi ko alam kung anong gagawin ko para kumalma siya kahit konti kasi sobrang sakit din sa akin. Buong araw siyang umiiyak, nagwawala. Hanggang sa makalabas ng ospital. Hindi niya pa rin ako kinikibo. Pinaliwanag ko sa kanya na nagkaroon ng komplikasyon at wala akong choice kundi mamili ng isa sa kanila. Kinausap na rin siya ng doktor. Sorry ako ng sorry sa kanya, pero tingin lang yung naibigay niya sa akin. Pinagpahinga ko muna siya kasi alam kong sobrang nasasaktan siya. At pagod na din yung utak niya kakaisip. Ipinagluto ko siya ng makakain pero nung dinalhan ko siya ng dinner sa kwarto namin, nakita ko siyang nakatingin lang sa bintana. Sabi ko, love, kain ka na po muna. Hindi maganda yung nagpapagutom. Kailangan mong bumawi ng lakas. Pero bigla niyang itinapon sa akin yung pagkain na dala ko. Mainit yung sabaw. Masakit sa balat. Pero mas masakit yung salitang narinig ko sa kanya. Lakas? Para saan pa? Pinatay mo yung anak ko. Hindi mo man lang inisip yung mararamdaman ko. Sana pinatay mo na lang din ako. Hindi na ako nakapagsalita nun. Gustong gusto kong sabihin sa kanya kung gaano ako nahirapang magdesisyon. Alam yan ng Diyos. Masakit din naman sa akin na nawalan din ako ng anak. Hindi lang naman siya. Pero pinipilit kong maging matatag. Kaya lang, ako yung sinisisi niya eh. Nangako ako sa Diyos eh. Na kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, sasamahan ko siyang lumaban. Mag-iisang buwan na simula ng pangyayaring yun. Pero, lalo lang lumalamig yung pakikitungo niya sa akin bawat araw na lumipas. Niyaya ko siyang lumabas. Lumabas Subukang gawin yung mga dati naming ginagawa. Pero lagi na lang niya akong tinataboy. At sinasabing mamamata. Mamatay na lang daw ako. At isa pa sa pinakamasakit na sinabi niya. Mamamatay tao daw ako. Wala daw akong kwentang ama. Tiniis ko lahat ng sakit. Hanggang sa umabot ng isang taon. Isang araw, nag-early out ako. Bumili ako ng roses, tsaka yung paborito niyang pizza. Gusto ko siyang i-surprise. Nagpagupit pa ako nun. Pag uwi ko ng bahay, pagbukas ko ng pinto, meron akong narinig na kakaiba. Narinig ko yung asawa ko. Ito yung naririnig ko kapag nagme-make love kami. Kabadong kabado ako, hindi ako mapakali. Papalapit ako ng papalapit sa kwarto namin. At palakas din ang palakas yung nadigdinig ko. Maigpit kong hinawakan yung doorknob. Pero hindi ko na tinuloy yung pagbukas. Pagbukas nang marinig ko ang boses ng isang lalaki. Napaupo na lang ako sa harap ng kwarto namin. Nangihina yung tuhod ko. At ayokong maniwala sa mga narinig ko. Umiyak na lang ako kasi wala akong magawa. Kundi hintayin bumukas yung pinto. Kasi baka kung ano pa yung magawa ko. Lumabas silang dalawa. Yung lalaki. Nagsasara ng zipper niya. At nakita ko yung asawa ko nakabalot lang ng kumot. At nagulat na lang ako. I gathered my strength to stand. At buong lakas kong sinapak yung lalaki niya. Nagulat sila nang makita ako. Inawat kami ni Sam, pero nagdilim yung paningin ko. Kaya natulak ko siya ng malakas. Isang minuto bago ako natauhan. Nauntog pala siya sa pader. Itatayo ko sana siya. Sorry ako ng sorry pero sinampal niya ako bigla. Hindi na ako nagsalita. Pagod na pagod na ako sa sitwasyon namin. Nagtitiis ako eh. Kasi akala ko kasalanan ko. Naghintay ako at maghihintay pa rin sana ako hanggang sa maging okay na kami uli. Kaso ganito pa yung ginawa niya. nag ako. Hindi ko kaya. Ayoko siyang makita ng mga oras na yun, kaya umuwi muna ako sa amin. Nagisip ako ng mabuti. Na para bang mali yata ako ng pinagsisilbihang babae. Inisip ko muna lahat ng masasayang moments namin. Lahat ng mga pinagdaanan namin, pero bakit ganun mas nangingibabaw talaga yung sakit? Nangingibabaw yung pagod. Pagod Ubus na ubus na ako. Ginawa ko naman lahat. Pero kulang pa din. Buo na yung desisyon ko na makipag-iwalay sa kanya. Nagbalik ko. Hanggang sa kinabukasan, pagising ko. Nakita ko siya. Kausap yung mga magulang ko umiiyak. Humihingi ng tawad. Lumapit siya sa akin noon tapos nagmamakaawa. Umuwi na daw ako at magsimula kami uli. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko na alam kung ano pa yung mararamdaman ko. Isa pa bang chance? O isusuko ko na lang yung asawa ko? seeker file was shared to us by Robert. Hindi talaga sapat na mahal nyo lang ang isa't isa para magstay. At uh, hindi porket nasaktan ka, may karapatan ka na rin manakit ng iba. Sabi nga, hurt people hurt people. Ang sakit-sakit nitong secret file na to. Ano bang dapat gawin ng ating besa si Robert? Isa pa bang pagkakataon sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanila? O tama na baka kailangan ng break sa isa't isa would love to hear it, Bes. Comment ka na, hanapin mo yung Facebook page ko, Rakatera, r a q i t e r r a Click send message. A microphone icon will appear on your mobile screens. Press it, hold it until matapos ka magsalita. 30 seconds is the maximum time for your voice messages. Aabangan ko po yung mga VMs ninyo. You may also post on our social media accounts right now. Ang dami, dagsa po ang comment sa ating comment section sa ating Facebook Live for Yes the Best Manila. So, eto sabi dito ni Derek Composano, no chance Ginago ka na para bigyan mo pa ng chance. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal na tunay. Hit Hitde, Tolentino, wala na sigurong last chance. Pero nakita mo naman siguro sa harap-harapan, ba? Diba? Uh, Jay Halili, hanap ka na lang ng iba, yung totoo na girl para sa'yo. Ayan. Jalen Marquez, sana si baby na lang ang pinili mo. Baka ngayon, ano, ano, baka ngayon, paang ama ng, hindi ko masyado magets yung ano, comment na yan. Please, ano, please, uh, paki, uh, ayos lang po yung mga comment din ninyo. Tweet us, yes, the best Manila, Rakitera. Yung iba kasi parang jeje mag-comment eh, no? <laughs> oh my God! What's happening is this? Tanong nga natin si Google. Hey, Google! Do you know what's the meaning of Jejemon? Here's the definition of genuine. Ay. Truly what something is said to be, authentic. Google, ang gusto ko tanungin, Jenjemon, hindi genuine. Bungol ka ba? <laughs> Loko ka! As in like, grabe, grabe. Ay nako, anyway, naka, ang sakit po sa puso nitong CK file na to. Para kay Best Robert, nakikiramay kami sa pagkawala ng anak mo. And nakikiramay din kami sa pagkawala ng asawa mo. 'Di ba? Losing someone doesn't mean losing yourself. Eto po, Um, magbabalik po ako. Kasama niyo pa rin si DJ Rakitera. And of course, you are listening here at the Millennials Choice 101.1. Yes, the best. This is Robert's Secret File. This song is brought to you by ACS Manufacturing. Ay, ang sakit-sakit! Umiyak ka, ma'am. Grabe. Ang galing. ang sakit-sakit! Catherine Gonzalez, it will just be toxic to stay together. They need to heal themselves separately. Kayo ba? Kayo, mga intern namin yung pasagutin namin. Sige, mauna ka. <laughs> Ah, uh, wait lang. Alam ko yung pangalan mo eh. Krusken. Ah, oh, dito ka, dito ka. Si Jen ka, di ba? Ah, diba? Rocks, ano? Rocks. Bakit? Wait lang, mamaya. <laughs> Tumuto ka dito sa mic. Hello! Wala, di ako ready. Go! Bigyan pa ng isang chance o wala na? Ma'am, sa akin, hindi na. Mm, bakit? Kasi parang, ano, naging sa part ng girl, parang naging selfish siya. Hindi niya muna inintindi yung reason ng guy kung bakit siya yung pinili. Eh, dun palang ramdam mo na sobrang mahal talaga siya ng lalaki. Tapos yung sa araw-araw na talagang pinipilit niya namang um, mabalik yung trust noon, yung pagmamahal nila. Di siya sumuko. Tapos yun pa yung gagawin niya. So, mm-hmm. sobrang sakit, ma'am. Hindi deserve ng guy. Mm-hmm. Yun, ma'am. Tama, hindi siya deserve ng guy. Ano pa? Ano pa, ma'am? Ikaw, Next. Jenna. Ano? And now, it's time. Ay, ay, ay. Ano ma'am, para sa akin, uh, tama na. Kasi super naging understanding na siya dun sa asawa niya. Tapos yung asawa niya parang binaliwala lang lahat ng efforts niya. Mas inisip niya yung sarili niya na parang parang siya par, kung explain wait lang. Parang ayun nga sabi ni Ken, naging selfish nga siya na mas inuna niya yung galit kaysa sa pag-iintindi dun sa asawa niya. Meanwhile, yung asawa niya, parang super inintindi siya, tapos ang gagawin niya, lulukoy niya lang yung asawa niya. Hmm. Parang di deserve nung guy yun, di ba? parang after all the understanding. Kasi nga, di ba, hurt people, hurt people eh. Okay. Sa akin, ano, feel ko, sa ngayon, syempre, hindi pa okay. Kasi, fresh pa yung ano eh, mga nangyari sa kanila, yung pagkamatay ng baby. Siguro, oo, mali, mali yung uh, ginawa ng babae, pero tingin ko siguro yun yung escape niya dun sa sa nakakatroma na nangyari sa kanila. So maybe ano, para sa akin siguro tatry ko intindihin and um, time, bibigyan ko ng time yung sarili ko and siya kung ano ba talagang ano mangyayari sa amin. Kasi at the end of the day, ano eh, pinakasalan mo siya eh. eh di ba? Nag-promise ka na, na for better or for worse. So, yun, Maybe. Sa worst na sila eh, di ba? Mm, Nandun sila sa worst part of the, mm. ano, kumbaga, doon sa story nila, eto na yung climax hmm. best! Mm. <laughs> so yun, I mean, problema eh, problema yan eh. I mean, dumadating talaga yung uh, ganyang point. So, yun, tatry mo intindihin and time, ano, special yung time, ano, kailangan nyo muna mag-heal mm. kayong dalawa. So, yun. Mm. Yun, ma'am. Yun yung para sa akin. So, kay, kumbaga parang meron pang chance for you. Mm, meron pa. Okay, may meron chance for you, wala nang chance, wala nang chance. For you, ma'am. For, mamaya na, kasi mamaya na ako. <laughs> oh. Okay. Kulas, Ungadis, foul na yon the end. Norman Camporendodo, ayan. Rondondo pala yun. Ano po ba ang story? Late na ako nakapanood. Ayan, sa mga late. Lagi kasi kayo late. Bakit kasi kayo nalilate? Ay, nako. Bakit kasi nalilate? Dapat hindi kasi nalilate. Hmm? mga kaibigan kong nagko-comment. Imo? Tawa lang. Ang sakit-sakit sa puso ng secret file na to. Time will heal you. Mag-isip ka ng maayos. Cheating is a choice that will turn into a big mistake. Yun na nga, nawala na sila ng anak. Nanloko pa to si girl. Hanip. Sorry po. Felix pa ako. ayan. No chance. Nag-sorry si Norman, ma'am. <laughs> late daw po kasi. <laughs> Yan, kasi late kayo. Dapat hindi kayo nalilate. Ay, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit. Ang hirap-hirap talaga mag-let go. Love you all. Lian De Los Reyes, Elizabeth Corpin, dapat isa pang chance, give some spaces. Kuya, intern mali. Marlene Malia. <laughs> Kuya, mali ka daw, Rex. Ano, ano? Kuya, intern mali. Mali. <laughs> Ginagawa mali ka daw. Kinalabutan ako sa kwento, sabi ni Yanyan Guevara. Kinalabutan ako sa kwento, sakit-sakit. Maricel Carion, Hindi ko magets Rocky. Bakit ganun? In short na lalaki yung girl, how come pa nagkaroon pa ng ano, passportum depression? Okay lang yun. Pero yung ng lalaki, bakit? Kaloka. Oh, pas- postpartum depression. Um, Princess Nu. Uh, dapat may second chance. Hmm. Sherai, ayan. Second chance. Rialin, wag ka naman sad. Hmm. Love you, Rock, Team Rocketeers. I always love you. Jen Linghon, sobrang sakit sa puso. Worst part talaga kung mahal pa rin nila yung isa't isa pag usapan na ng final decision. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. And this is Robert's Secret File. Pakinggan na natin ang mga best natin na nag-comment for Secret File today. Let's listen to Malina Malyari's voice message. Hi, DJ Rocky. Good morning. Eh, para sa akin, siguro wala nang second chance kasi sobra na yung ginawa niya. Kahit sino naman sigurong lalaki yung na- mapunta sa sitwasyon na ganun, mas pipiliin niya pa rin yung asawa niya Tinanong ko na din yan sa asawa ko kung sakaling magkaganon ng sitwasyon mm-hmm. namin. Mm-hmm. Siyempre, ako daw yung pipiliin niya. Nilaman na ng galit ang puso ni ate kaya nagkaganon siya. Mm-hmm. At yung nararamdaman niya lang ang inisip niya, hindi niya inisip yung nararamdaman ng asawa niya. Uh-huh. At kay kuya, sana makahanap ka ng mas deserving para sa'yo yung sa pagmamahal mo. Yun lang, DJ Rocky. Pabati naman po sa asawa ko, Jonathan Malyari, at sa friend ko na si Ferdinand Ramos. Uh-huh. Mm-hmm. Yan lang po, DJ Rocky. Thank you. Thank you, Mylene. Si Mylene uh, wants to let um, go if ever na ganun yung iniisip ni Kuya. So, parang she wants him to let go of her his wife rather. Ito naman, G. Mendez says, Um, good morning sa'yo, DJ Rakitera. Ang masasabi ko lang sa secret file natin ngayon ay sa'yo nga pala, lalaki. Um, wala namang mawawala kung papatawarin mo yung, lala- yung babae. Sa akin nga, pinatawad ko dalawang beses pero nung pagpangatlo parang hindi na talaga pwede kaya ayun talagang kailangan na maghiwalay kahit dalawa na nga yung anak namin eh. Mm-hmm. Pero yung sa'yo, isang beses pa naman na pagkakamali, patawarin mo na lang din. Mm-hmm. Ah, yun lang masasabi ko. Salamat. Alam mo yung nakakainis na part dito? Kung sino pa yung nasaktan ng sobra-sobra, bakit siya pa yung kailangang umintindi at magpatawad? Diba? Yun yung nakakainis na parte, eh, no? Dito sa buhay na to. Lang niyang buhay naman yan, no? Nakakainis oh. oh my God! What's happening is this? Diba? Kung sino pa yung nasaktan, kung sino pa yung niloko, Sa pa dapat yung umintindi, magpatawad. Diba? Oh my God, talaga! Hindi, but anyway, I got your point, kuya. I got your point. Patawarin na lang. Diba? Total, isang beses pa lang naman eh. But actually, in, ano naman, And reality talaga, nangyayari yan. Yung tipong nagloko, okay, unang beses na nagloko, it's okay. ba? Diba? Okay, mapapatawad po pa kahit masakit. Pero second time, parang nagnanumb ka na eh, no? And then, meron pang ibang senaryo bukod dyan. Alam mo yung niloko, tas iniwan na. Okay pa yun eh, kung mag-boyfriend-girlfriend. Pero kapag mag-asawa na kayo at nangako kayo sa harapan ng Diyos, ba diba, na magsasama kayo sa hirap at ginhawa, iba na yun. 'Di ba? Kumbaga parang isa 'yun sa mga bagay na ang hirap-hirap-hirap pagdesisyonan. So anyway, para sa sa'yo kuya, ayan, na unang beses pa lang naman nagloko, so patawarin mo. Pero minsan, hindi mo naman kailangan magkamali para malaman mo yung tama eh. ba? Diba? Hindi mo kailangan magkamali para malaman mo yung tama. Minsan, ang kailangan mo, common sense lang. 'Di ba? Common sense lang talaga na ito mali to eh. 'di ba? Maling magloko. Ay. Marilyn Bueno says, Wait lang po, medyo mas nararamdaman ko pa yung ano, hininga ko po <laughs> dito. mas ano, naririnig ko pa yung paghinga ko eh, kaysa doon sa, sa boses mo, be. So, we move on. Ayan, ayusin mo muna yung VM mo before I move to your uh, comment. Eto, John Ray Nafero says, Magandang umaga, DJ Rafi. Uh, para po sa sender ng files, grabe, naiyak ako sa kwento. Nakarelate po ako. Mm-hmm. Uh, masasabi ko lang, magpakatatag ka sa sa dagok ng buhay. Huwag mo nang bigyan ng tsansa dahil hindi mo na yan mababago. Siya ang naging mahina, hindi ikaw. Bilib ako sa'yo at nagawa mo yung tama na pagiging isang tunay na asawa. Ganon din naman sa pagiging ama. Binigay mo naman lahat, ginawa mo. Pero yun talaga yung nangyari. Uh, siguro, binigyan ka ng pagsubok ng Panginoon para mas lalo kang maging matatag na tao. At para makita mo at mahanap mo yung totoo talagang magmamahal sa'yo. Uh, maraming salamat, DJ Rocky, at God bless po sa inyong programa. Aw, thank you. God bless you too. Mahirap yung pinagdaanan mo rin, kuya, kung nangyari man ito sa'yo. Sobrang saludo ako sa'yo kasi hanggang kayo, ngayon, sobrang tatag mo, ba? Diba? Nasasabi mo yung mga ganyan. There are some people na hirap-hirap hirap na hirap sabihin yung mga ganyang klaseng bagay. Uh, Marjorie Cruz says, Hello, good morning, DJ Rocky. Regarding po dun sa letter sender natin ngayon, grabe, sobrang mahal na mahal niya yung asawa niya dahil, kumbaga kahit na sinasaktan na siya, andun pa rin siya, nagtitiis siya. Kasi, alam niya na nahihirapan yung asawa niya. Siyempre, parehas naman silang nawalan ng anak. Pero, kumbaga siya rin nawalan, yung asawa niya rin nawalan. Sa nangyayari naman ngayon sa asawa niya, feeling ko, best, bigyan niyo muna ng break yung isa't isa. Bigyan niyo muna yung sarili niyo ng time para makapag-isip nang wala nang kayo lang kayo lang as individual person mahirap kasi yung pinagdaanan ninyo na nawalan kayo ng anak mm-hmm. hindi pa kayo nakakapag-heal ng sabay mm-hmm. tapos ito pa nalaman mo na merong nangyari sa kanya mm-hmm. sa ibang tao mm-hmm. na Ayan, hindi na natuloy. Pero I got your point, ate. Alam mo yung feeling na hindi pa kayo okay. Hindi pa, kayo, hindi pa talaga kayo completely okay. Na kahit kahit na ano pang pilit niyong pag-uusap at pag-aayos na gagawin sa ngayon, hindi siya mabubuo at hindi kayo pa because you guys are in your pent-up of emotions. Alam mo yon pag nasa peak talaga kayo ng emosyon ninyo, hindi ka makakapag hindi hindi ka makakausap ng isang tao, 'di ba? Nang nang matino alam mo yun, yung, yung tipong kalmado, lagi may sigawan dyan. Yung tipong hindi may iwasan na, eto kasi yung nararamdaman ko, eto yung nararamdaman ko. Alam mo yun, nagfo-focus tayo more of the feelings we have rather than the feelings of our partners. Ganon tayo kapag nasasaktan. We focus on what we feel. Hindi tayo na nagiging sensitive dun sa mga nararamdaman ng partners natin. Jessica Manlapa says, Good morning po DJ Rocky at sa mga tagapakinig natin. Masasabi ko lang po sa Secret Files today, hindi naman kailangan ni Kuya mag give up agad or magbigay ng second chance. Maybe siguro kailangan lang niya ng space, maybe also the girl kailangan ng space para maintindihan yung mali nila sa isa't isa, para ma-realize nila lahat yung mga nangyari at kung ano yung mga kailangan nilang maging desisyon para sa isa't isa. Yun lamang po. Salamat po. Ayan. Thank you. Maraming salamat. Aha. Uh-huh. Dahil pa nag-comment for a secret file, uh, I would love to uh, play all your voice messages here pero hindi tal <laughs> hindi kaya ng oras natin. Uh, magbabasa na lang ako ng mga ilang comments. Gabo on na asa says, para sa amin ang kasama ko, wag mo nang patawarin. Kanina pa kami buwisit na buwisit sa mga payo na patawarin ako, Diyos ko. Niloko ka na ng harapan, babalikan mo pa, maling-mali. Ang taong manloloko, manloloko na yan talaga. From Facebook Live, Gladys is bantayan ang sakit-sakit pero siguro para po sa akin lahat ng tao deserving ng second chance. Uh, Richard Filipinas, you tried the best to work it out. After all, this is what you get. Love hurts, move on. Meron pang babaeng deserving para sa'yo, not her. She did it once, she can do it again. John Quintana, a love is a choice. It's not about ano, it's not as an escape. Same story with my wife when we lost our cha- first child. Ayan. Oh, sakit. Lian, durog na puso niya, basag pa ang pride niya. Uh, may rin po ng bayan, the fact na pinili niya, pinili siya ng guy, isa lang yun na pagpapatunay na mahal na mahal niya. Ayan. Uh, ah, Rakitera Fad, sabi niya, magsawa kayo. You both have um, ang bilis ng comment kasi hindi ko na mabasa. <laughs> Diyos ko naman. Oh my God. What's happening with this? <laughs> Ayoko na magbasa. Dito na ako sa Twitter. <laughs> ang bilis ng facing eh. Parang naduduling na ako. Sumakit na ulo ko. Ang haba pa. Okay, dito po ako sa Twitter magbabasa ng comment. Si Fresi Payuyaw, sabi niya dito, naiyak ako secret files. Ramdam ko yung pain ng asawa mo. Pero bakit ganun naman yung ginawa niya sa'yo? Actually, hindi ka mamamatay taon tulad ng sabi niya. Mas pinili mo lang yung saan pwede kayong magsimula uli at bumuo ng isang masayang pamilya. Sayang ang inyong nasimulan. Uh, pabati tuloy sa asawa ko, si Joel Payuyaw. Sa walang sawang pag-aalaga, pati na rin sa parents niya at parents ko, sa lahat, ng kamag-anak namin. Fresi Payuyaw, hello. Jer Jerlyn Gavinia. Ayan, lagi siyang nakikinig daw sa office. Ayan, to go express Santa Maria, Bulacan, Pabate. Zara, Mark, Ron, and Jensen. Hello, Krisha. There are so many options available if they really want to have a baby. I'm not saying na tama yung ginawa ni ate, pero maybe nasa point siya na naguguluhan siya because of what they went through. Maybe they can try anything of help to still make things work. Autumn Traveler, naiinis ako kay Sam kasi hindi siya nag-iisip bago siya gumawa ng kasalanan. Para kay Kuya, stay strong. Kuya, kaya mo yan. Walang ibinigay na pagsubok si God na hindi mo kakayanin. Corinne Enriquez says, madaling bumitiw sa mga taong nakapanakit sa atin. Oo, mahirap magsimula uli, pero kung mahal mo talaga ang asawa mo, hahanapin mo sa puso mong magpatawad at magsimula uli. Ayan. Hello po sa lahat pa ng mga nakikinig ngayon at mga nag-comment, uh, likes mo Nobelio, may pahabol pa na tweet. <laughs> Caps lock lahat, best para intense. Wag tanga. Malay mo, iba pala talaga tatay ng baby <laughs> niya. You'll never know. Oh my God, what is the meaning of this? Kayo talaga, no? Ang kilig niyo magdugtong ng kwento dito. Anyway, ayan. Thank you so much sa lahat po ng mga nag-comment sa Seeker File. I hope uh, kung nakikinig man si Robert ngayon, um, nakakapag-isip siya ng maayos. Alam mo, ang hirap talaga mawala ng taong minamahal. Ako hindi pa ako nagkakaroon ng anak, 'di ba? Syempre malamang. <laughs> malamang, 'di ba? Pero nawalan na ako. Alam ko yung pakiramdam ng mawalan ng taong mahalaga sa buhay. Ram alam ko 'yon. Same goes with you guys. Alam niyo rin yung pakiramdam na mawalan ng isang taong sobrang mahal nyo. ba? Diba? I- isa man niyang kamag-anak ninyo, um, nanay ninyo, tatay ninyo, anak ninyo, kapatid ninyo. I really don't know. Or kasintahan ninyo, mag-asawa ninyo. And hindi naman to dun, hindi naman natin susukatin yung level of pain ng bawat isa dito eh. Wala namang comparison dito eh. Kung nasaktan ka, nasaktan ka talaga eh. Kapag nagalit ka, nagalit ka talaga. Diba? Wala pong level of pain, no comparison of level of pain kapag nawalan tayo ng minamahal sa buhay. Yan yung lagi yung tatandaan. Kaya sa pagkakataong to, na nangyayari sa inyo to, ang pinakamagandang mangyari talaga dito ay magkaunawaan. Oo. Pero yung pagiging maunawain sa mga sitwasyong katulad nito, hindi po yan equivalent sa pagtotolerate ng maling ginagawa. Okay? So, para sa'yo, Best Robert, naiintindihan ko na may pinagdadaanan kang ganito. Nag-iisip ka ng maayos kung ano nga bang dapat mong gawin sa buhay mo. Right now, what I want you to do is to focus on yourself. Heal yourself first. Ang hirap kasi niyan talaga eh, yung makikipag-usap kasi isang taong hindi pa naman din talaga okay. Siguro naramdaman ng asawa mo na, alam mo yon mawawala ka kaya nilapitan ka niya rin agad. Siguro magandang sabihin sa asawa mo, mag-usap kayo kung gusto gusto niyo na rin mag-usap. Ready na kayo isa't isa, 'di ba? Sa bawat isa, okay na kayo, na-compose niyo na yung sarili ninyo. At uh, sa pagkakataong 'yon, Sabihin mo na siguro kailangan muna natin bigyan ng oras yung isa't isa. Kasi wag niyong pilitin kung hindi pa talaga kayang mabuo. 'Di ba? Wag niyong piliting mabuo kung hindi pa kaya. Kasi baka magdugo. Oh my God! Yung What's alin? is this? Oh my God! Hindi magdugo yung puso ninyo. <laughs> sa kalagitnaan ng pagkaseryoso, bigla nag-joke pa ng ganun. And, diba? but anyway, kidding aside, bes baka lang, Baka dun sa oras na ginugugol ninyo sa sarili nyo, mas makilala nyo pa yung sarili ninyo at mas may mga ma-realize pa kayo na bagay na mahalaga sa mundong ito. Na hindi dapat nagdeduel lang dun sa sakit, galit, hinanakit. Na dapat nagdeduel kayo ngayon dun sa pakiramdam na there's always hope about life. Na hindi, laha, hindi lagi sa buhay eh gloomy 'di ba? Na hindi lagi malungkot. This is only a phase. This is only a season. At hindi forever yung season na ganito sa buhay ninyo. Yan ang lagi mong tatandaan. So, kausapin mo yung misis mo at sabihin mo sa kanya na bigyan nyo muna ng oras yung isa't isa. Kasi, hindi ka pa buo ulit yan eh kung susubukan yung ayusin uli, ang tanong, kaya mo bang patawarin yung asawa mo agad-agad sa kabila ng nagawa niya? Pangalawa, may tiwala ka pa ba sa asawa mo? Pangatlo, may respeto pa ba kayo para sa isa't isa? Mahal niyo pa ba yung isa't isa? ba? Diba? Sabi nga, loved, sometimes love just ain't enough. It's important to love someone. It, love is very important in a relationship But also, respect is important. Trust is important. So kung wala yung mga yan, best, paano kayo magpapatuloy ng isang simula, 'di ba? Or paano kayo makakapagsimula uli, rather? 'Di ba? Paano kayo makakapagsimula uli ng masayang pamilya o ng masayang relationship kung ganyan kayo? Parehas kayong broken ngayon, bes. And you need to pick up the pieces of yourself. Kung dapat yung gawin yan separately, gawin nyo yan. May mga kilala nga ako yung nag-iiwalay na mag-asawa, one month, hindi sila nagkita. And then after a while, they got back to each other's arms. Napatawa nila isa't isa kasi nahil nila yung isa't isa. Pero kung sa palagay mo, bes, it's not worth it anymore, then you have to let go of this person. So yun, ramdamin mong maigi sa sarili mo. This is this is the point where you will realize a lot of things. Kung mahal mo pa bang taong to, kaya mo bang magbigay ng respeto pa sa taong to pagkatapos kanyang walang hiyain, pagkatapos kanyang lokohin, pangatlo, meron ka pa bang tiwala, kaya mo bang maibalik yung tiwalang yon? Kasi kung hindi mo kaya magtiwala, wag ka na pumasok sa isang relasyon. 'Di ba? Yung pagre-repair ng tiwala na yan, mahirap yan. Diba? Siya ba talagang gusto mong makasama habang buhay? Sa kanya mo ba gusto magkaroon ng anak? Yung mga bagay na yan, dapat isa lang alang yan sa pagkakataong ito. So, yun. Hopefully, nakatulong naman yung mga sinabi namin dito na kahit maraming against about um, second chances. Ako kasi nagbigay ako ng second chance dati. Ay! Ay! Ay! Ay! Oh my God! What's ramen is this? Oo. Ngayon, magbibigay ng second chance ulit. <laughs> Hindi. Diba, yung tipong iniwanan ka na niya, yung mga ganon, o kaya naman, tapos babalikan ka niya kung kailan okay ka na. Yung mga ganon, iba pala tong hugot na to eh, no? Siguro yung understand, bigi ko Kalikot, ba diba? Kung kailan okay ka na, masaya ka na, tsaka sa babalik, ba diba? So parang, lang niya naman this, ba diba? So parang, sakit-sakit talaga. Oh my God. What's ramen is this? So ngayon okay na siya, 'di ba? So bumalik. Tapos dahil mahal mo, edi babalikan mo. <laughs> 'Di ba? So ganun naman 'yun eh. Love is all about sacrifices, making sacrifices. Love is all about radio. na <laughs> ba? Diba? So, yun nga, best. Patuloy pa rin yung Facebook Live po natin. I hope nakatulong talaga tayo dito. Robert, usap tayo ah. Um, basic, kung meron kang secrets to share, all you need to do is to send me a message on my email account, raketera.gmail.com. Um, pwede ka rin mag-message sa akin sa Facebook. And so, best, I gotta say, BRB as in bathroom break. And um, you're listening here at the Millennials Choice 101.1. Yes, the best. This is Robert's secret file. Kailan okay ka na? Tsaka ka babalik? Tapos, ganun lang? Yung ang tagal-tagal mong nag-move on, di ba? Para sa bagay na yon. Tapos bigla kang babalikan. Matagal pa yung move on kasi sa relasyon. Oh, mas matagal yung pag- pag-move on mo kaysa dun sa naging relasyon. Hindi, pero alam mo, ito lang, ito yung lagi ko iniisip eh. It's better, it's better to live a life without regrets. Diba? Kasi baka pagsisiyan mo eh. Hi po, good morning. Kumusta po kayo, sir? Kumusta po kayo? Ano pong balita sa inyo, sir? Ah, okay naman po. Ma'am, actually ako po yung ano, nanalo ng free net. Dumaan lang po ako magpapagod Ikaw ba si Norman? po. Emerson lang. Ay, Emerson! Oh my God, ikaw yung teacher! Oh my God! Palakpakan po natin yung nanalo sa free net. Ayan, lapit po kayo dito, sir. Tara, picture po tayo. So, siya, wait lang ha. Gusto ko i-play yun. Sige, sige po. Ano ba? Freenet Dance Challenge. Wait lang ha. ang galing-galing mo dun sa part na talagang kinonsyaba mo yung mga ano. Opo, yung mga estudyante ko. May estudyante mo. Mm-hmm. So, ano sabi mo? Anong buti hindi sila nahiya? Ay, ah, hindi naman. At first po, sabi ko kasi itong bago matapos... Dito ka, dito ka, sir. Saan po? Dito, dito po. Dito. Ay. Thank you po. Hello, good morning po. Ayan po. Sige po. Ganito pala feeling dito, no? Opo. <laughs> So, paano niyo nalaman na may free net dance challenge? Ah, nalaman ko po kasi actually I'm following your ano po, FB. Aw, thank you. Ayan po. Mm-mm. Tapos nung nakita ko po na nag-post ka regarding free net, ayan sabi ko, ay, tatry ko nga para makapunta ako dito na may reason talaga. Opo. <laughs> Pwede ka naman pumunta dito ng kahit walang reason. Hindi, na, nahihiya po kasi ako. Oo, thank you, Sir Emerson. Ah. So, ano po. yung tinuturo ninyong subject? Ah, ano po, science po. Ngayon po, science 8 Saan kang uh, school po ah, nagtatrabaho? sa San Antonio National High School. Paranaque po. Ay, wow, malapit lang pala. Opo. Or medyo malayo po ba yung ano? Ah, 30 minutes po. Pag kanina nakamotor ako, 30 minutes Ay, na. nice. Okay, so science po, ano pong level po kayo nag- Ah, grade 8 po. grade 8. So, solely grade 8 lang po. Opo. Ah, po. Taray, science. Science po, no? Apo. Ay. Ayan, ganda ng polo. Salamin at sisiw na lang kulang. <laughs> Uy, grabe ka naman, Kiko Kalikot. Professor to si Sir, no? <laughs> Anyway, so tingnan natin. Pwede ba natin mapanood yung ginawa niyang free net dance challenge? Ha? Ipapapanood ko lang. Oy. <laughs> Sige po. Oh. Hindi, actually po, sa ngayon grade 8, uh, spiraling po. Lahat po ng subject bio, chem, earth science, at ah. physics. Kabisado niyo po yung ano, um, table of elements. Hindi po. Actually, ano po ako, physics major. Ah, physics major. Opo. Ay, ito yung mga ano, Mga um, degree speed, Celsius. Ah, eh, mga heat. Fahrenheit, Kelvin. Ah, hirap na hirap ako, sir, mag-convert. <laughs> hirap na hirap ako mag-convert ng Celsius to Fahrenheit to Kelvin. Oh my God, sinusuka ko yan. Nangungopia lang ako dati. <laughs> <laughs> Naka-experience ka ng mga nangungopia uh, sa estudyante po. mm Uh, given naman, pero... Parang ginagawa mo, sir? Uh, uh, pag nahuli ko po actually silang nangopya, kinakausap ko sa labas ng classroom para hindi napapaya sa loob ng classroom. Ah, very considerate ka, sir, ah, sa mga mm. ganun pagkakataon. Ah. Mm. Pero, pero nire-record ko para at least the next time na gumawa sila tapos pinatawag ko for example yung parent, at least may proof ako na ah, situation. Oh, okay. May pa papremyo po bang higaan sa free net? Nakuha niyo po ba? <laughs> <laughs> Grabe ka, Kiko, kalikot mo ganyan. Ayan. <laughs> Ay, parang bagay ako. Hindi, joke lang. Sorry. Ito na, Kiko, kalikot. Panoorin natin. Pwede na. Ang galing kaya ni Sir dito. As in talaga meron siyang ano, meron siyang skit talaga. Yeah, dito mo si Ano? Wala na pala akong data. Makapag online shopping na. Mhm. Maganda ba 'to? naman. Yung sapatos mo. Ay! Wala na pala akong data. Wala ka na data? Try mo yung prenet. Bagong application yun na mayroong ano, libreng internet. Oo, try mo, dali. Ayun o. Oh. kapatid ng girlfriend ko. Sa bubong actually yun eh. Hello po. <laughs> Opo, actually sinabi ko sa kanila bago ko gawin. Opo. Hmm. Actually, po. Sobrang effort mo talaga <laughs> dyan, sir. In fairness naman mm. sa'yo. So anyway, ang galing-galing. Palakpakan natin, sir! So ano, anong balak mong gawin? Sa napatalunan mo? Kala mo naman ang laki million eh, no? Hindi naman talaga. Hindi pang pang merienda mo yan uh, ano po, actually may mga kahati din ako dito yung eh. nag-edit, tapos yung mga kasama ko rin sa video. Mm. Tapos yung mga estudyante ko, sabi ko sa nila before, kasi last school year pa, sabi ko manalo matalo kasi lilibre ko kayo ng McDo. Ay, wow! Lahat sila. Kasi... Baka mas malaki pa yung igastusin mo kaysa doon. Hindi, hindi naman po. Na mo. Hindi, kasi ang habol ko lang talaga makapunta dito. Oh! Ayun. Ayun po. Naiiyak naman. <laughs> so, Thank ayun you, po. Uh, Thank sir. you po. Sir, um, hmm. Emerson. Mm. Yes, Emerson, Sir Emerson, teacher of grade 8 of San Antonio Paranaque School. Hindi ko na alam. <laughs> ano po, San Antonio, tama? Ah, apo, San Antonio National High School. Ayun, San Antonio National High School, Paranaque. Mm. diba? So, amazing. Tara, picture niyo tayo, sir. Ay, sige po. Thank you po. May klase pa kayo ngayon, sir? Mamaya pong 12, actually. Ah, may 12 pa! Panghapon po. Ah, panghapon ka. Nakatuwa naman. Ay, Opo. Sir, pinapayagan niyo ba yung mga ah, estudyante ninyo ngayon na magdala ng cellphone sa klase o mag-cellphone habang nasa? Ah, sa school po kasi ang policy ay bawal talaga magdala ng phone. Kaya lang yun. Dito masama. Kaya lang gano'n. Kasi hindi may iwasan. Minsan may emergency. Ma'am, okay lang po dito. Oh, pasok na, sir! Okay po. Pasensya na kayo sir, sa mukha ko. Ano yung lakas ako siglat pa kanina. One. Ayan, tapos selfie namin ni sir para ano, ako muna. Ang ganda naman ang phone mo, sir! Hindi po. Hindi cellphone siya mayaman. O hindi. Nakalipunan lang po. yes. <laughs> Oo, oh, ganun talaga. <laughs> Yung wala si Sir sa frame, ako lang. <laughs> thank, thank you, all. Thank you, Sir Emerson. Opo, thank you It was po. really so nice to meet you. Ano mo nga, ah, tanong mo nga kung meron tayong t-shirt ng ano, panlalaki Or kahit ano, kahit idealist niya. Baka pwede naman makuha yung contact number mo ah, para just po. in case na meron kami ano, yung merong um, campus campaign ng yesterday. Diba? <laughs> sige po. Ayan, kunin nyo na lang yung number ni Jen. <laughs> Sa kanina lang po ibigay siya. Tama. At ipagpapatuloy natin ang live. Nagirap ka sa yun lang. Hala, ayoko sir. Baka million na yan. <laughs> may, na, may ano kayo? Meron kayo? Ah, wag, mo masyado lakasan yung boses mo, sir. Type mo na lang. Kasi sir, maririnig nila yung boses mo. Ay, sige po. Anong ballpen? Ang cute ni sir. Oo, ah, ah, ballpen. In fairness. Thank you sa mga nagsasabing cute ako. Thank you. Sorry, magayong mata ko. It's not so pleasing. Aww, thank you, sir. Grabe naman tong ballpen na to. Wala ma... Grabe, ang daming tinta ng ballpen na to. In fair, Congrats naman dito sa ball. Grabe talaga. Thank you, Sir Emerson. Bumisita kayo dito, sir. Tapos ano, dali mo yung mga estudyante mo. Sige po, tatry ito po. Mm-mm. Thank you, sir. Thank you po. Nagkamit na mata. Mm-mm. Thank you. Salamat. Opo, antayin niya lang, sir. Antayin niya lang. Ayan na. Bongga. Bongga naman yun. Kaya nga, you know, nag-shock din ako dyan eh. Hi, Paula Ancelejado, Jake Montajes, um, George Nicolas, may pa-garden si Mayor. <laughs> um, Norman Campbell, ayan. John Cabardo. Baka kadalo, makadalo nga dyan. Oo, oh, oh, bisita lang kayo dito, MBC. Sino si Tom Sawyer? There you were you already Sarah, ang munti prinsesa. I'm Sawyer. Mm-hmm. Hindi pala maganda pag ginagano ng hair. No, no, Pwede po ba pumunta dyan? Yes, pwede pumunta dito. Faye Faye Soloria. Oh my God, may nakalimutan akong batiin. I'm from California. How can I meet you po? Punta lang kayo dito. Wait lang. Aha. Uh-huh. Uh-huh. Boyet, um, hello kay, kay Sir Boyet Bono na nakikinig ngayon. Ay, nanonood pala ngayon. Naglalaro daw ng Candy Crush. Uh, hello din kay um, Rain. Hi, Rain. Sobrang thank you. Marami akong hindi nabati kanina na nag-text sa akin. Sorry talaga. Minsan kasi kapag nag-secret file na ako, nadadala na ako. Naka-move on ka na daw ba Hindi pa. Hindi pa ako naka-move on. Ang sakit ng puso ko ngayon. As in like, yeah, very masakit. Alam mo yung okay ka ni. Eh, ganun talaga yun. Okay ka na, tapos biglang bumalik. Parang down. Di ko kalikot yung okay ka na, tapos biglang bumalik siya. Nabalikan ka na? Nabalikan ako. Sakit-sakit. Kung gusto nyo po mabisita ako, punta lang po kayo dito sa MBC. Gusto niyo po man- manood, makinig ng programa, punta lang po kayo. You are very, very, very free to come here. Pero minsan kasi, Kiko, wala ka naman choice eh. So, Maro po. naman choice. So, anyway, Feifei Soloria, Arwin Tambolo, Mark Sahor, um, J.M. Villasor, Dennis Dalusong, may may gusto ko naka, may nakalimutan ko sabihin sa secret file eh na nadala na carried away na ako dun sa mga emotions ko. Eh. Na alam mo 'yun, meron naman akong ano dito. <laughs> Aha. uh-huh. Hurt people, ayun, thank you. Hurt people hurt people. Hindi porket kasaktan ka, mananakit ka na rin ng taong nakapaligid sa'yo. Maybe you guys need a break. And losing a child or losing someone you love doesn't mean it's the end of the world. Diba? Losing someone you love it's not the end of the world. And <laughs> At yun nga, katulad ng sabi ko kanina, it's better to live life without regrets. Kasi, di ba nga, mas maganda na you'll walk away from the relationship knowing that you did your best. You did your part. And if your best is not enough for that person, edi, suko ng, ano, sandata. Atras na sa laban. Diba? Maybe because it's not worth fighting anymore just have to let go of that person and bye-bye na. Ganon! Today, Villanueva. So, binalikan mo. Wala kasi akong choice. <laughs> Charot. De, charot lang. Ito naman, pagpapaniwala na naman agad kayo sa mga sinasabi ko. Di ba pwedeng hugot-hugot lang ng mga ibang tao? Hmm? Anyway, please do like this um, video. Comment na kayo sa video na to tag all your friends na gusto mong makapanood ng Secret File episode na ito. And um, i-replay ito mamaya. Um, share this to your walls. Ayan, maraming salamat. So, I gotta say, uh, BRB is in bathroom break for, yes, the best uh, on air. I'll be live later sa aming official mobile app, Yes, the best. It's available on Google Play Store, Apple Store. Ang hindi mag-like, comment, and share ng video na to, magkaka-chikinini. Ano ba yung chikinini nga? Hiki. Hiki. Ang tama. Hiki. Oo. Sa buong mukha. Di ba? <laughs> Tapos, yung chikinini na yon magnanana. <laughs> Kadiri! Oh my God! That is the meaning of this. So, yeah. Uh, am I blackmailing you? No, I am not blackmailing you. I'm just, I just love you guys. Mm. I will definitely miss you. So, I gotta say PRP as in bathroom break. Kasama mo pa rin hanggang alas 12 ng tanghali ang babaeng naniniwalang aning mo ang sexy body. Kumukha lang naman na makikita sa ID. Okay lang na chubby, at least yummy. At okay lang din naman po Marty basta wag lang third party. At uh, wag lang malaglag ang panty para hindi ka magkaroon ng baby. Yep, that's me, the one and only DJ Rakatera, and you're watching here live, live na live, so 101.1. Yes, the best. Bye, guys. Just the best.